payg'ambarning ismi tilga ilingan 101-ci sual. Qur'an-ı Kerimdə ismi bayan qılınğan 25 peyğəmbər kimlər? Cavab. Qur'an-ı Kerimdə ismi bayan qılınğan 25 peyğəmbər Adəm, İdris, Nuh, Vud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshaq, Yaqub, Yusuf, Əyyub, Şüəyyib, Musa, Arun, Davud, Sulayman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zulkfil, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed aleyhisselamlardır. Bulanın işçidin Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselamdan ibaret beş peygamber, ulul ezm, yani iradilik peygamberler deb atılıdı. 102. sual. Yuqurqilardan mı peygamber deyişki bolamdı? Cevap. Yuqurqilardan başka Üzeyir, Лохман va Zulqarnayn qatorliq uch zotning ismlari Qur'oni Karimda tilga ilingan bo'lsa-mu, bularning payg'ambar ekanligi yoki emasligi to'g'riliq Qur'oni Karim va yoki hadislarda aniq ma'lumot berilmagan. Shunga qisman olimlar yuqorqi uch zotni payg'ambarlardan sanagan bo'lsa-mu, ko'p sondagi islom olimlari ularni payg'ambarlardan emas, balki yaxshi, taqvo, irodalik zotlarning jumlasidan sanaydi. shuningdek qur'oni karimda ismlari bayon qilinmagan faqat ba'zi hadislarda va tarix kitoblarida ismlari bayon qilinib payg'ambar ekanliklari so'zlangan ba'zi kishilar bo'lib ular shesh yusha xizr bashir daniyal ishmoil armiya hazqal jerjis habuquq va hanzala alayhissalomlardir bir yuz uchinchi savol payg'ambarlarning ba'zisiga iymon etib ba'zisini inkar qilish to'g'rimi javob payg'ambarlarning ba'zisiga iymon etib ba'zisiga iymon etmagan kishilarning iymoni qabul bo'lmaydi natijada u musulmon bo'lolmaydi alloh bu haqda mundoq deydi shubhisizki allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar alloh bilan uning payg'ambarlarining orasini allohga ishonib payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ayribatmoqchi bo'lganlar payg'ambarlarning ba'zisiga ishonamiz ba'zisiga ishonmaymiz deguchilar uning ya'ni imon bilan kufrning o'ttirisida yo'l tutmoqchi bo'lganlar ana shular imonni davo qilgan taqdirdimi rostili kofirlardir kofirlarga xo'rlig'uchi azob tayyorladik shunga muhammad alayhissalomni yoki iso alayhissalomni inkor qilganlarning imoni durust emas bu sababdan yahudilar bilan xristianlarni kofirlar deymiz chunki yahudilar iso alayhissalom bilan muhammad alayhissalomni inkor qilsa xristianlar muhammad alayhissalomni inkor qiladi payg'ambarlarning dalillari bir yuz to'rtinchi savol payg'ambarlarning haq ekanligini isbotlaydigan alomatlar qaysilar javob payg'ambarlarning Alloh tarafidan kelgan barhaq payg'ambarlar ekanliklarini isbotlaydigan va ularning payg'ambarlik ahvolini kuchlantiradigan alomatlari ularga Alloh tarafidan ato qilingan mo'jizlardir. 105-chi savol: Payg'ambarlarning avvalgisi kim va eng oxirqisi kim? Javob: Payg'ambarlarning eng avvalgisi insonlarning otasi Hazrati Odam alayhissalom va oxirqisi hamda samoviy dinlarning payg'ambarligini tamomlag'uvchi bizlarning payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomdir bir yuz oltinchi savol muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelamdi javob muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydiganligi va uning payg'ambarlarning eng oxirgisi ekanligi munozir qabul qilmaydigan birdan bir haqiqatdir chunki muhammad alayhissalom alloh tarafidan kelgan butun samoviy dillarning eng oxirgi payg'ambaridir Onun bilan payg'ambarlik tamomlangan. Allah bu ayakta mundaq deydi. Muhammed aranladaki hech birining atısı emas. Lekin o Allah'ın payg'ambari va payg'ambarlarning ahirkisidir. 107. sual. Payg'ambarlarga kandak iman keltirish kerak? Javob: Payg'ambarlarning Allah tomonidan insanlığa to'g'ri yolunu ko'rsatish uchun kelganliklari haq va rostdir. Ola Allah'ın dinini kishilarga kam ziyade qilmasdan, alloh ko'rsatgan bo'yicha to'liq yetkazish orqali o'zlarining elchilik vazifalarini komil ado qilgan ulug' zotlardir deb iymon etish kerak payg'ambarlarga iymon keltirish o'z ichiga oladigan haqiqatlar 108 yuz sakkizinchi savol payg'ambarlarga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi javob payg'ambarlarga iymon keltirish tuvandiki to'rt masalaga iymon keltirishni o'z ichiga oladi payg'ambarlarga kelgan dinning alloh taolo tarafidan kelgan haq din ekanligiga va payg'ambarlarning hammasiga birdek iymon keltirish allohning payg'ambarlarining birasini inkor qilganlik ularning hammasiga inkor qilganlik hisoblanadi qur'oni karimning nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi degan oyati buni ifodalaydi chunki nuh alayhissalomning qavmiga nuh alayhissalomdan boshqa payg'ambar kelmagan Ұла Нұх alayhissalomni inkor qilgan turug'liq alloh taolo ularni butun payg'ambarlarni inkor qilganlardan санаған. құран Құран-кәрімді ismi баян қылынған 25 besh payg'ambarga va ularning Нұх, Ибраим, ibrohim Иса iso va muhammad alayhissalomlardan iborat irodalik payg'ambarlarga tafsili qur'oni karimda ismlari bayon qilinmaganliqdan ismlari бізге ma'lum болмаған butun payg'ambarlarga ijmoli iymon keltirish uchinchi payg'ambarlarning ulardan sodir bo'lganligi aniq bilinib isbotlangan xabarlarga chin ishinib iymon keltirish to'rtinchi bizga ivatilgan payg'ambar muhammad alayhissalomning shariatiga amal qilish ey muhammad parvardigoring bilan qasamki ular o'z orasidagi da seni hukm chiqarishga taklif qilmag'icha Ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchig'im bo'lsimi yo'qolmag'icha va ular butunlay bo'ysunmag'icha iymon etgan bo'lmaydi. Muhammad alayhissalom 109-savol. Muhammad alayhissalom kim? Javob. Muhammad alayhissalom bizlarning payg'ambarimiz. insonlarga Alloh tarafidan islom dinini elib kelish bilan samoviy dillarni to'liqlagan va bu dinlarning g'oyasini amalga oshirgan eng sharafli payg'ambardir alloh tarafidan kelgan har bir payg'ambar bir maxsus millat orasiga evatilgan bo'lsa payg'ambarimiz muhammad alayhissalom butun insoniyatga qartilgan umumyuzlik burchini zimmasiga olgan holda butun olamga payg'ambar bo'lib evatilgan muhammad alayhissalom mushundoq oloydi payg'ambar bo'lganligi uchun uning favqulodda roli orqasida musulmonlarning və cimi samavi din əhlinin Muhammed əleyhissalamğa iman etiş və hörmət qilishi barlıq peyğəmbərlərə iman etqanlıq və hörmət qılğanlıq bilan baravar orunğa көтерілген. 110-cı sual. Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalamның haqq peyğəmbər ikənligini isbatlaydigan dəlillər qaysılar? Cavab. Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalamның Allahның haqq elçisi ikənligini isbatlaydigan dəlillər minglab var. muhammad alayhissalomning qo'lida maydonga kelgan hissi va ma'naviy mo'jizalar g'ayibdan xabar berishi boshqa dinlarning kitoblarida berilgan bishoratlar uning dushmanlarini qoyil qilgan esil axloqi va uning shalliq hayotidagi jalliq pokitlar haqiqatan uning alloh taoloning elchisi ekanligini isbotlab berdi bir yuz o'n birinchi savol payg'ambarimiz muhammad alayhissalomning mo'jizlari qaysilar javob payg'ambarimiz muhammad alayhissalomning ko'plagan mo'jizlari bo'lgan muhammad alayhissalomning mo'jizlari ichidagi eng ulug' va mangulik mo'jiza qur'on karimdir qur'on karim doimiy mo'jizdir bir yuz o'n ikkinchi savol payg'ambar alayhissalomni do'st tutish nima bilan bo'ladi javob payg'ambar alayhissalomni do'st tutish uningga itoat qilish va uning yo'liga izchil agishish bilan bo'ladi payg'ambarga itoat qilmasdan оның yo'liga agashmasdan оны do'st tutaman deganlik faqat quruq дәвадылы iborat болып, hech qandoq foyda 113 bir yuz o'n uchinchi savol payg'ambar alayhissalomni керек Жауап. Пайғамбар kerak javob payg'ambar alayhissalomni артық boshqa көріп, ortiq yaxshi ko'rib ва cheksiz ixlos va cho'nqur muhabbat qilish uni chin qalbidan сөйіш арқылық do'st tutish kerak Пайғамбар alayhissalom bu haqda mundoq deydi sizlarning hech biringlar meni otisidan bolasidan va dunyodagi har qanday kishisidan ortiq do'st tutib yurakdan so'ymigicha mo'min bo'lolmaydi bir yuz o'n to'rtinchi savol payg'ambar alayhissalomga durud etishning qandoq Жауап. bor javob payg'ambar alayhissalomga durud etish fazilatli ibodatlardandir alloh bizlarni Allah haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi. Farishtalarmi оныңға mag'firat talab qiladi. Ey mu'minlar, sizlar payg'ambarga durut etinglar va амандық tilanglar. 115 ші savol. Payg'ambar алейхиссаламға айтылған ең afzal durud qaysi? Javob.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 insonlarning qiladigan barliq yaxshi yomon gap so'zlari va ish harakatlarning hammasini oldin ola bilib shundoq yoritishi va ularni shu bo'yicha belgilashi demakdir alloh taoloning qur'oni karimdagi biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik va osmon zimindagi zarrachog'liq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin hech qaysi allohning bilishidan chetnab qolmaydi ularning hammasi lavhul mavpizda xotirlangan degan so'zlari bu ma'nini ifodalaydi bir yuz o'n yettinchi savol qazo degan nima javob allohning shu oldin ola yaratqini va belgiliginiga asosan koinotda bo'ladigan barliq vaqa va hodislarni insonlar tarafidan sodir bo'ladigan gap so'z va ish harakatlarni vujudga chiqarishi demakdir qazo va qadarning ma'nisi bir yuz o'n sakkizinchi savol qazo va qadarning ma'nisini qandoq tushunish kerak javob qazo va qadrning ma'nisini mundoq tushunish kerak birinchi qadr demak boshqasini tanlash ixtiyori bo'lmaydigan birli yo'l deganlik emas balki Тәғдір инсанның таллышыға қарап бір қанчы тармақлық yolға оқшаш болып, әр бір yolның ақырқы мәнзілі сізге қаранғылық қараңғылық көрінсімі, Аллах Таалаға нисбәтен xuddi xaritga o'xshash nihoyatda aniqdir masalan sharq tarafga маңсыңыз паланы жайға, g'arb tarafga mansangiz pustani joyga yetib borasiz quruqliqdan mansangiz bexatar yetib borasiz havodan mansangiz tez yetib borasiz dengiz orqali mansangiz xeym xatarga uchrashingiz mumkin deb sizib ko'rsatganiga o'xshash alloh taolo taqdirni ana shundoq belgilagan insonlar yo'l tanlash va qandoq sabablarni qo'llanishda mutlaq erkindir chunki alloh taolo insonlarga tanlash ixtiyorini bergan alloh taolo insonlarning qaysi bir maqsadga yetish uchun qandoq sabablarni qo'llanadiganligini ва uning natijasini aniq bilguchidir chunki alloh taologa nisbatan bularning hammasi худди video plastikalarga ilinib saqlangan arxivga o'xshashdir siz qaysi bir yo'lni tanlamang va qandoq sabablarni qo'llanmang siz alloh taoloning taqdiri bo'yicha ish ko'rgan bo'lasiz chunki siz tanlaydigan yo'llar qiladigan ishlar va qo'llanadigan sabablar chora tadbirlarning hammasi taqdir xaritasining ichidan o'rin olgan va qaysini tanlash ixtiyori sizga berilgan masalan sizning qaysi shaharga o'ltiraqlashishingiz qaysi xizmatni qilishingiz kim bilan o'ylik o'choqliq bo'lishingiz kimlar bilan do'st bo'lishingiz qatorliq ishlarning hammasi sizga berilgan ixtiyorlikning bir qismi bo'lib boshqasini tanlash ixtiyoringizmi bor edi taqdirda siz tanlagan va tanlamagan ixtiyorlarning hammasining natijalari aniq yozilgan bo'ladi uni tanlagan bo'lsa natija bundoq bo'ladi buni tanlagan bo'lsa natija bundoq bo'ladi ammo buni tanladi uning natijasi bundoq bo'ladi deb yozilganga o'xshash mana bu alloh taoloning taqdirdan tashqari qil tavrmaydi degan so'zining ma'nisidir ikkinchi ba'zi kishilar tushungandek taqdir allohning o'zi belgilagan narsasiga bandalarini zo'rlaganligi emas balki uning aksicha inson xohlagan ishni qilish yoki qilmaslikda mutlaq erkindir alloh shu insonga har qanday ishlarni qilish yoki tark etishda erkin iroda xoyishini va uningga yetarlik aql farosat va qobiliyatni bergan Allahның бірә бәндінің келәчекті қылыдған ішлеріні алдын ала біліп, оны шындақ бәлгілгәлікі вә әмәлиетті бұл ішланың Allahның білгіні вә бәлгілгінің бойынша vujudga chiqib amalga oshganligi u bandining irodasi va xoyishining sirtida bo'lgan ish emas balki bandining irodasi va xoyishi bilan amalga oshgan ish chunki insonda har qandoq bir ishni qilish yoki tark etishda erkin iroda bor uchinchi alloh taolo insonlarning yaxshi ish qilishini yoqtiradi yomon ish qilishini yoqtirmaydi ammo inson yomonlikni xohlab uningga bel bog'laganda alloh taolo uningga yo'l qo'yadi bu alloh taoloning yomon ishga rozi bo'lganligidan emas balki shu insonning shu yomonlikni qilish ixtiyorining bo'lganligi sababidindir alloh taolo qur'oni karimda alloh bu oyatning ma'nisi sizlar qilmoqchi bo'lgan yaxshi yomon qandoqli bir ishqa alloh taolo yo'l qo'ymag'icha sizlar uni amalga oshirolmaysizlar deganlikdir alloh taoloning bandining qilmoqchi bo'lgan ishiga yo'l qo'yganligi bandisining ixtiyor egasi ekanligiga eng chong dalildir qazo va qadarga iymon keltirish o'z ichiga oladigan haqiqatlar bir yuz o'n to'qqizinchi savol qazo va qadarga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi javob qazo va qadrga iymon keltirish tuvandiki to'rt haqiqatga ishinib e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi ular tuvandikicha birinchi koinotda bo'lib turgan har qanday foydali hodisalar masalan yomg'irning yig'ishi ziroatlarning mo'l berishi mevalik daraxtlarning meva berishi shundoqla dunyoda yuz berib turgan va har qanday ziyonli hodisalar masalan yer tavrash yuqumliq kasal құрғақшылық, suv opiti qatorliqlarning hammasi allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladi bu hadislarni va ularning sabablarining hammasini alloh yaratgan deb ishonish alloh bu haqda mundoq deydi yer yuzidagi butun hodisalar va o'zinglar uchirgan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lavhul mavpizga yozilgan аллаһқа har qanday yaxshiliklar masalan tinchlik omonlik tan sog'liqi xotirjamlik bayashatliq va uningdagi har qanday baxtsizliklar masalan urush o'lim kasallik dard jafo mushaqqatlarning hammasi allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladi bularni va bularning sabablarining hammasini alloh o'zi yaratgan deb ishonish alloh bu haqda mundoq deydi agar olloh sizlarga biror kulfat yetkazsa uni ollohdan boshqa hech kim ko'tarib yetolmaydi agar olloh sanga biror yaxshilik yetkazsa u chog'da uningga hech kim aralashaolmaydi chunki olloh har narsaga qodirdir uchinchi insonlarning yurish turish yeyish ichish va boshqa barliq ish harakatlari faqat allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladi alloh bu ishlarni yaratishi bilan birga insonlarga ularni qandoq yo'sinda qo'llanish ixtiyorligini va qobiliyatini bergan deb ishonish olloh mundoq deydi Аллах сіләге зімінні мен ішкі асан қылды. Зімінің әтрапыды мен аңла, Аллахның бәрген рызқыдың яңла. Сілі тірілгенден кейін Аллахның дәргі айғы қайтырылы сілі. Төтінч. Инсанланың қолыдың келедіған әр қандық яқшылық өй ямаллықны тәғдір қығочи Аллах таладыр. Лекен бұ ішланың қайсыны қылеш, яке тәрік кетеш, инсанланың ұқтиярды болып, бұ ұқтиярлықны ұлағы Аллах бәрген деп ішініш. alloh azalda insonlarning kelajakda qiladigan yaxshi yomon har qandoq ishlarni aniq bilganligi uchun ularni shu bo'yicha bo'lishga belgilagan va insonlarni xohlaganlarini qilish yoki qınmaslıqda ərkin ixtiyor və iradə bilən bu imtihon dunyosiga evatgan insonlar bir ishni qilish yoki qilmaslikda erkin ixtiyor va irodaga ega bo'lganliklari üçünlə ola bu dunyodagi barlıq qilmishlardan javobgarlikqa tortiladi chunki alloh insonlarga yaxshilikning yo'llarini va turlarini ko'rsatib berish orqali ularni shu yaxshiliklarni qilishga targ'ib qildi yomonlikning yo'llarini turlarini va uning yomon oqibatlarini aniq bayon qilib berish orqali ularni bu yomonliklarni tark etishga buyurib yomonliklarning oqibatlaridan ogohlantirdi qazo va qadarga iymon keltirish bilan sababning munosabati bir yuz yigirmanchi savol qazo va qadrga iymon keltirish bilan savabning munosabati nima javob qazo va qadrga iymon keltirish bilan savabning munosabati tuvandikicha birinchi insonlarning beshiga kelgan kasallik dard alam baloyi ofat yo'qsullik va jafo mushaqqatlarning hammasini allohning taqdiri va irodasi bilan bo'ladi deb ishonish bilan birga bulardan qutulish uchun qo'lidan kelgan sabablarning hammasini qilish allohga bularni ko'tirib o'tishini so'rab duo qilish va bularning sababidan ya'ni yuqorqi kulfatlarning sababidan tortgan jafolarning badiliga allohning savob beradiganligiga ishonish iymonning jumlasidandir biroq kelajakka oid ishlarni allohning taqdirida nima bo'lsa shu bo'ladigu deb ishlamasdan sabab qilmasdan ujmi pish og'zimga cho'yish deb o'ltirib olish insonlikning sha'niga yarashmaydigan tayyortobliq va insonlik mo'rivatning hisobiga ishlangan jinoyatdir ikkinchi insonlarga yetgan kasallik ojizlik va yo'qsulliklarni allohning taqdiriu deb ulardan qutulish uchun sabab qilmaslik cho'ng xatolikdir chunki alloh yuqorqi kulfatlarni yaratgan bo'lsa insonda aql bilan irodani yaratdi insonning olloh bergan bu aql iroda bilan sabab qilishimi iymonning jumlasidandir taqdir bilan kasal bo'ldimg'u deb sabab qilmasdan o'lish yoki taqdir bilan o'g'ir bo'lib qoldimg'u deb o'g'irlik qilish ig'ir gunoh hamda allohga tuhmat qilganlikdir chunki alloh qandoqli bir kasallikni yoki dardni yaratgan bo'lsa albatta uning shifosini yaratgan inson o'zidagi iroda va yomonlikni yaratgan bo'lsa uning dunyo va oxiratdagi echinishlik oqibatlari va jazolardan insonlarni ogohlantirib ularni uningdan yiroq bo'lishga bo'yridi va mundoq yomon ishlarni qilish yoki ulardan yenish ixtiyorini insonning o'ziga badi bir yuz yigirma birinchi savol qazo va qadarga qandoq iymon keltirish kerak javob koinotda bo'ladigan har qandoq hodisa insonlarning qiladigan yaxshilik yomonlik har qandoq ishlari allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladi inson har qandoq ishni qilishda yoki qilmaslikda alloh bergan ixtiyor bilan erkindir lekin alloh yaxshi ishlarga roziki yomon ishlarga rozi emasdir deb iymon keltirish kerak qazo va qadarga iymon keltirishning foydasi bir yuz yigirma ikkinchi savol qazo va qadarga iymon keltirishning foydasi nima javob qazo va qadarga iymon keltirgan kishi koinot va uningdagi barliq shayilaning eng kuchli bir ilohiy qonunning himoyasi ostida harakat qilayotganligiga va hamma ish allohning taqdiri va qazosi bilan bo'ladiganligiga chin ishonadi natijada uning beshig'i bira balo qazo yoki eg'ir kulpatlar kelsa oh urib o'zini yo'qotib qo'ymaydi bira muvaffaqiyat qozonsa xushalligidan o'ziga ishinib ko'ranglab ketmaydi chunki u hammani allohdan deb biladi shunga u balo qazo yetganda sabr qiladi muvaffaqiyat qozonganda allohga shukur qiladi inson mag'lubiyatga oh urib ketmaydigan ва muvaffaqiyatga ko'ranglab ketmaydigan darajaga yetganda u haqiqiy pishib yetilgan bo'ladi iymon ana shundoq azimatlarni Бу bu ва va qadarga iymon бу bu dunyolik foydalarining bir qismi ammo uning oxiratga foydasi jannatlarda mangulik baxtli hayot hidoyat va zalolat bir yuz yigirma uchinchi savol hidoyat degan nima javob hidoyat to'g'ri yo'l yetaklash deganlikdir bir yuz yigirma to'rtinchi savol zalolat degan nima javob zalolat ozg'unliq to'g'ri yo'lda bo'lmaslik deganlikdir bir yuz yigirma beshinchi savol bandalarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish yoki uningdan ozdirib o'tish rostilla ollohdinmi javob to'g'ri bandalarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilish yoki uningdan ozdirib yetish ollohdindir ollohdan boshqa hech kim uni isnisiz birovni hidoyatga boshlayolmaydi yoki ozdirolmaydi alloh bu haqda mundoq deydi alloh haqiqatan xohlagan kishini ozg'un qiladi va xohlagan kishini hidoyat qiladi bir yuz yigirma oltinchi savol olloh qandoq odamlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi va qandoq odamlarni hidoyat qilmaydi javob to'g'ri yo'lga hidoyat tepishni xohlagan kishini olloh hidoyat qilish to'g'ri yo'lga yetaklash bilan birga u kishiga to'g'ri yo'l tepishning vositalarini o'nglashtirib berdi chunki alloh hidoyat topquvchilarni obdan biladi alloh hidoyatni xolmay ozg'unlikni o'ziga ravo ko'rgan kishiga ozg'unlikni nasib qiladi va uning yo'llarini o'nglashtirib berdi ular haqiqatdan burilib ketgandan keyin alloh ularning dillarini hidoyatdan burvatdi alloh pos qavmni hidoyat qilmaydi chunki to'g'ri yo'lga hidoyat tepish faqat yaxshi niyat va yaxshi amallarning natijasidir allohning bir odamni to'g'ri yo'lga hidoyat qilganligi u kishiga eng katta ne'mat ato qilganligidir dunyoda to'g'ri yo'lga hidoyat tepishdan zo'r utuq yo'qdir allohning bu katta ne'mati hargizmi uningga intilmasdan arzu qilmasdan va so'ralmasdan berilmaydi shunga alloh gunohlarga tavba qilib allohning yo'liga agash kuchilarni hidoyat qiladi alloh bu vaqtda mundoq deydi alloh tavba qilganlarni hidoyat qiladi bir yuz yigirma yettinchi savol qazo va qadarga iymon keltirish sabab qilishga zid kelamdi javob qazo va qadarga iymon keltirish sabab qilishga hargiz zid kelmaydi kishiga yetgan yaxshilik yomonlik musibat xushalliq foyda ziyonlarning hammini shundoqla bo'lib o'tgan har qandaq bir ishni allohning taqdiri bilan bo'ladi deb e'tiqod qilish iymonning bir parchasidir kelajakda bo'ladigan har qandaq ishlarnimi allohning taqdiri bilan bo'ladi deb e'tiqod qilish iymondan biroq allohning taqdirida nim bo'lsa shu bo'ladigu deb savab qilmaslik iymondan emas balki cho'ng xatoliqdir garchi insonning rizqi ajli va yaxshi yomon butun ishlari allohning taqdiri bilan bo'lsimi inson shu rizqini hosil qilish jinini qo'g'dash va o'zi ham jamiyatga foydali ishlarni amalga oshirish uchun sabab qilishga buyurilgan agar u allohga tavakkul qildim deb sababini qo'ldan beradigan u cho'qim gunohkor bo'ladi va tavakkulning ma'nisini suiiste'mol qilgan bo'ladi chunki olloh bu dunyoda hamma ishni sabablarga bog'lagan bu dunyo sabab dunyosi har kishi sabab qilib ishlaganiga yarasha natija qozonadi alloh bu haqda mundoq deydi inson faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'radi tavakkul va uning sharti bir yuz yigirma sakkizinchi savol tavakkul qilish deganning ma'nisi nima javob tavakkul so'zining lug'atdagi ma'nisi biror ishni amalga oshirishga kapolat talab qilish demakdir ammo uning shariat istilohidagi ma'nisi Allohga chin ishonchi bilan yo'linish demakdir. 129-chi savol: Tavakkul qilishning sharti nima? Javob: Tavakkul qilishning sharti tavakkul qilmoqchi bo'lgan har qanday ish uchun avval qo'lidan kelishi va kuchining yetishicha sabablarni qilish, uningdan keyin uning natijasini Allohga topshirib, Allohga chin ishonchi bilan yo'linishdan iboratdir. Masalan, adli bir dehqon Allohga tavakkul qilishda oldi bilan yerni haydab yumshtidi uningga yetarlik urug' va o'g'itlarni chachidi suni vaqtida berib turdi buningdan boshqa dehqonchilikning butun shartlarini to'liq o'rindaydi shuningdan keyin ziroatning salomat unib chiqishi va mo'l g'usul berishni allohga topshirib tavakkul qiladi alloh xohlasa uni salomat мол mo'l g'usul chiqarib beradi xohlasa tabiatning turli ofatlariga amr да, ziraatlarini bir andala nobud qilib o'tadi shunga har qandaq ish sabab qilish bilan birga allohga yo'linish orqali amalga oshadi sabablagili cho'qinib ketib allohni unutib qilish to'g'ri bo'lmaganidek allohga tavakkul qildim deb sabab qilmaslik teximi to'g'ri bo'lmaydi tavakkul faqat allohga qilinadi allohga tavakkul qilish ibodatning jumlasidandir qazo va qadarga munosibatlik savollarga javob 130 yuz o'ttizinchi savol to'g'ri yo'lga agashmaslikni va gunohni taqdirdan ko'rish to'g'rimi javob to'g'ri yo'lga agashmaganligini va boshqa har qanday gunoh ishlarni taqdirdan ko'rish haqiqatan aqlsizlik va ayni vaqtda allohga tuhmat qilganlikdir chunki alloh insonlarga payg'ambarlar orqali kitoblarni tushirib berib bu kitoblar bilan ularga haq bilan botilni yaxshilik bilan yomonlikni aniq bildirdi va haqiqatga agishib yaxshi ishlarni qilishga chaqirdi alloh insonlarga aql iroda va ixtiyorni berish orqali ularni yo'l tanlashda erkin yaratdi natijada hidoyatni zalolatdan afzal ko'rib aql va irodasini yo'lida ishlatganlar alloh chaqirgan to'g'ri yo'lga ergashdi ammo nafsi havasiga yengilib hidoyatdan zalolatni afzal ko'rganlar hidoyat yo'liga kirishni xohlamadi yoki izlanmadi o'zlarining tutgan yo'llarini to'g'ri deb his qildi shuning bilan ular ozg'unlarning qatoridan bo'ldi alloh mundoq deydi inson uchun ikki ko'z bir til ikki qalpuk yaratmadikmi uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi alloh mushriklarning o'zlarining allohga sherik keltirganligini taqdirdan ko'rganligiga koyib mundoq deydi mushriklar agar olloh xohlasa edi biz va ota bovularimiz sherik keltirmaydiq va hech narsani harom qilmaydiq deydi ulardan burunqilarmi yoki bizning azobimiz tushib azobimizni tetig'anga qadar seni mushriklar inkor qilgandek mushundoq inkor qilgan edi bir yuz o'ttiz birinchi savol allohning taqdirida yezib bo'lganligi shu ishga zo'rlig'anligi bo'lamdi javob allohning bir ishning bo'ladiganligini oldin yezib qo'yganligi shu ishga zo'rlig'anligi emas buni mundoq tushuntirishga bo'ladi o'quvchilarning ahvolini yaxshi biladigan tajribalik va aqlliq bir muallim imtihon savollarini tayyorlash jarayonida o'quvchilar ichidan bu imtihondan o'tolmay sinfda qoladiganlar bilan imtihondan o'tib sinib ko'chadiganlarni o'zining bilishiga asosan ayirib chiqib shu bo'yicha bir qog'ozga yezib qo'ygan bo'lsa keyin imtihon boshlanib imtihon natijasi xuddi muallimning bilgini va yozg'ini bo'yicha chiqsa imtihondan butunlay qolgan o'quvchilarning muallim yozgan qog'ozni ko'rgandan keyin uni bahona qilib turib agar muallim bizni o'tolmaydi deb yozmagan bo'lsa edi biz imtihondan o'tib ketgan bo'lardiq deb davolish to'g'rimi ularga nima deb javob beriladi ularga berildigan javob cho'qim bundoq bo'ladi muallimning yozg'ini sizlarning imtihondan o'tolmaydiganliginglar to'g'risidagi o'z ilmiga munosabatlik ish Әмма сіләнің әмәлиетті имтихандан өтәлмегеніңлар, өзіңларның яхшы оқып, тәйярлық қылмағанлығыңларга мөнәсәбәтлек мәсьәле. Буны өзіңлардан көріңлар. Инсанның ихтиярда болмайдыған ішлер. 132-нче суал. Инсанның ихтиярда болмайдыған ішлер қайсылар? Жавап. Қаза ва қадарның жүмлесіден бәзі ішлер баки. ularni alloh taolo insonlar xohlasin yoki xohlamasin his qilsin yoki bevosita o'z xohishi bilanla bekitayotgan masalan sizning nada va qachon tug'ilishingiz ota onangizning kimlar bo'lishi bo'yingizning egiz yoki pakar bo'lishi chiroyingizning chiroyli yoki ko'rimsiz bo'lishi aqlingizning o'tkir yoki kam bo'lishi xarakteringizning qandoq bo'lishi umringizning qanchalik bo'lishi qatorliq ishlar bandining ixtiyori sirtidagi ishlar bo'lganlikdan insonlar uningdan javobgar emas albatta bir yuz o'ttiz uchinchi savol lavhul mahfuz degan nima javob lavhul mahfuz alloh azaldilla taqdir qilib belgilagan koinotda bo'ladigan har qandoq hodislar maxluqotning ahvoli va insonlarning qiladigan har qandoq yaxshi yomon borliq ishlari xotirlangan cho'ng daftar deganlikdir uning o'rni osmonlarning yuqori tabiqasida qur'oni karimmi muhammad alayhissalomga tushishdan ilgari lavhul mavfuzga yezilib saqlangan edi balki u lavhul mavpuzda saqlangan ulug' qur'ondir 134 yuz o'ttiz to'rtinchi savol bandalarning ishlari qanday xotirlanadi javob bandalarning yaxshi yomon butun ishlari alloh taoloning maxsus farishtalari tarafidan tafsili va aniq yezib xotirlanib turadi ular hurmatlik farishtalar bo'lib sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turadi ular qilmishinglarni bilib turadi insonning o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor insonning so'z harakati xotirlanayotgan vaqtda u qandoq bir so'zni qilsin uning oldida hamon farishta hozir bo'lib ko'zitib turadi ilm pan taraqqi qilgan bu uchur davrida burunqilar aqlga keltirib boqmagan ajoyib ishlarni ko'ryapmiz alloh taoloning taqdirining butun ishlarini bilib turishi va farishtalarning ko'zitishi ham xotirlab turishi hozirgi zamonning eng taraqqiy qilgan kuzatish vositasi yiroqdan ko'zitadigan apparatlardanmi ilg'ar bir usulda ilib berildiganligida shak yo'q buni kelajakdagi ilm pan taraqqiyoti texmi ro'shan ifodalab berishi mumkin qur'oni karim har zamon va har makondagi kishilarning aqliyatiga tamoman muvofiq keladigan ilohiy dastur bo'lib u insonlarning aqli qabul qilinmaydigan bayonlardan xolidir shunga o'tmishdikilarga o'tmishning aqliyati va saviyiz qubul qila oladigan keyingi taraqqiyot davridagi insonlarningmi ilm saviyasiga va aqliga muvofiq keladigan bayonlar bilan xitob qilgan va insonlarning ilm pan saviyasi ham pan taraqqiyotining ilgarilishiga agishib tushunib uchun har